sälja någon bok idag? Nej, det tror jag inte. Får jag ett 20-öres frimärke istället? Varsågod, det blir 21 öre. Ska det vara påse eller paket? Det står en vacker flicka i en bokhandel i Flen och drömmer ibland böcker så allén. Där finns det salu smått och gott mest papper och kuvert men ändå annonserar man så här Köp en Hjalmar Gullberg eller Wilhelm Moberg Men köp en av violen ifrån Flen All bildning och kultur, verkligt rara djur Får ni av violen från Flen Äventyr och sager finns ut i vårt lager Där sånggudinnan går på lätta ben Prosa och lyrik kanske romantik får ni av violen från fler. När ortens unga glopar går på jakt så verkar det Municipalsamhälls Renesdoré Och frågar de violen om hon vill gå med dem ut Så rådnar hon och svarar så till slut Allt kan ni begära av det litterära Ja, allting av Parnassens fenomen men praktisk romantik eller erotik finns ej hos violen från fler Tag istället för er av små bokprimörer Ta småvarmt från den bonjerska buffén Bildning och kultur, verkligt rara djur Får ni av violen från flen Peder Olrocks vackra visa om violen från Flen, som ju inte handlar om en blomma utan om en ung flicka i bokhandeln, besjungen av Bo Sundblad. För ovanlighetens skull finns det en svensk bland årets Nobelpristagare. Professor Arne Tiselius vid Uppsala universitet belönas med kemipriset för sin banbrytande biokemiska forskning. Den schweiziske kemisten Paul Müller får medicinpriset för världens mest spridda insektsbekämpningsmedel, diklordifenyltrikloretan, DDT. Litteraturpriset går till den engelske skalden och dramatikern T.S. Eliot.